Sota els murs són les I molt bé, un dijous més, són les 7 de la vesprada, això és Ràdio Godella, lliure i llibertària, en el 98.0 de la teua freqüència modulada, i això és el programa Ciutat Tadatori. i res, avui estic jo així soles, el tio Pau, eh, tenim el tio Paco eh, la ciutat de València en el Cap i Casal en, en una manifestació de sanitat, ara tindrem connexió amb ell, i res, parlarem amb els nostres corresponsals arreu de les comarques dels nostres benvolguts països andorrans, i res, als comandaments tècnics el senyor Jordi Coll, bueno, ahí senyor Jordi Coll, Tenim en casa el rulo emitint per a tota la galàxia en www.ciutadanatori.k Mira e si és bona persona. I vos recordem que este programa també el podeu escoltar en Radioactiva FM d'Alcoi, en el 107.6. Eh, moltes felicitats pels d'Alcoi que estan allà en les seues festes de moros i cristianos de Sant Jordi. No, Jordi? Tu que eres d'allí. I a la gent de Ràdio Mistelera, 101.4, que després vos comentarem que hem penjat a la nostra web www.ciutadanatori.k el Rul ha penjat el programa especial de Ràdio Mistelera titulat Expropiar a l'expropiador. I res, avui, eh, 22 d'abril, no, Jordi? 22 d'abril de 2010, un dia que possiblement no es tornarà a repetir en la història. I res, este cap de setmana tenim la mani del 25 d'abril. I bé, anem a escoltar la cançó del grup de Cluba, els antes Escalariac, de Cluba, que el tio canta així raro, i la cançó del dret a decidir, perquè tenim dret a decidir. España, viva el rey, viva el orden y la ley. la farra i posat a la marmolina i estic enganxat. Ciutat Tanatori no es fa responsable del que puguen dir els seus odients i corresponsals. Si té una sopla, tio, que más ahí volco hasta el coche.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 I estan preguntat en el Ciutat Anatori, no us oblideu, 3W Ciutat Anatori, estan preguntant que on està el Corsari Negre avui. Dic, si no és aquí, en Pequín, i si no, en Pocó. Pues, pues ja ho saps. I res, se n'anem a parlar amb el nostre primer corresponsal, un dels més antics, no, Jordi, d'ací de Ciutat Anatori. Ell és el Toni Chicha, és alcántara del Xúquer. Bona tarda, Toni. Bona tarda, Roberto. <laughs> en, en quin poble de la comunitat valenciana estàs avui? No, alcántara del Xúquer mateixa. Ahí, alcántara del Xúquer. Tu saps que tenim molts odients en aquest poble, no? Sí, Víctor i jo. Odients i audientes, no? I un, un, uno que escriu en el Facebook ahí molt, el, el, el, el no sé què, Sant Bertomeu o no sé què. Sant Bertomeu. Ja, ja tu, ara després t'ho diré. Què t'anava a dir? Que, que mos contes, picha? Eh, este, ja aneu a dir. Què? Pues res. Què passa per ahí? I tot el dia dormint, m'ha tirat. Estàs malet? No, que ha plogut. Ah, i no ho han anat a collir. Claro. Bueno, Chicha, para la gent que no usapia, sàpia, nosaltres en Ciutat de Natòria sí que ho sabem, eres un, un gran esportista, no? De todo lo que no siguen sports de pilotes, no? Lo que son sports de rodes y tot això, no? Sí, i tal, bueno, saps que, que ha faltat Samaranch, no? A tu que t'agrada molt l'olimpisme i tot això, perquè l'enduro i el trial són esports olímpics, no? Sí, després de molt. Ah, jo què sé, però ha sigut el béisbol, no, no pot ser això. Això no, no trau ni la terra mai. Mare meua. Què t'anava a dir? Eh, tu què opines d'això, del Samaranch este? Ah, pues jo no el coneixia ni gaire amb vos. Perquè deien, deien que era un poc aixina de Franco, no? Tu m'has dit que era franciscaner, però no sé, jo... Jo és que, clar, jo t'ho he preguntat a tu perquè eres més major que jo, si tu te'n recordes. Jo és que ja saps que jo he nascut en democràcia. jo sóc esportista, però de rodes i, de taco. Molt bé, com va la fèria d'abril d'Alcàntera? El què? La fira d'abril d'Alcàntera, que quan s'inaugura? Home, anem a tindrem pernilet i, i tot això, eh, i amb, amb el pa. Molt bé. Està plovent ara per la ribera no, Faire de tronar, però de moment s'aguanta. De tronar, però de moment res. I bueno, el Xúquer com està? Està piu? Xúquer petat d'aigua. Sí? Agua para todos? De vosaltres no sabeu el que passa en el pantano de Tau? No, no, comenta, comenta. No, obre notícia, pantano de Tau. A pitxa, digues. Pues tant de agua para todos, resulta que el pantano de Tous, quan arriba octubre, té que estar al 18%. I, per exemple, l'any passat va arribar vora el 70% i tota l'aigua la van tenir que tirar al mar, que va estar passant aigua a saco pel riu. O sea, tirant agua al mar como los catalanes. Però esto qué es? Como los calamares. Como los calamares. Mare meva, que fort. Ja, ah, ui, això. I ara està ja al 60%, de 4 dies comencen a soltar aigua manta, hasta que en octubre el 18 o en el 12, no sé, saps? Estupendo. Molt tenemos ahí una, audiencia en d'Alcántara, d'Alcántara no, de Cotes, en el Siuchat, que también un saludo. Una tal la prima del pueblo. Salutación, familia. Molt Bueno, pues tenemos a fijar una canzoneta para pa, acomiadar de Toni el de l'Orinal. Sí, de les de la canción del tío Pep, primera vez en, Radio Godella, Radioactiva FM y Radio Mistelera de la Xara. Però això ja és el disc que ha tret o què? Sí, però encara no l'ha tret. Encara no la tirat. No, nosaltres el pare que ja saps que tenim contactes. Bé. Bueno, Pitxa, un beset. Eh, beset, un beset al tio Paco. Molt bé, au. Vinga. Cheer your pap tomorrow, cheer pap. Cheer pap tomorrow, cheer pap. More cash for us, cheer Pep, cheer pap. a pay. Narutan, I'm royalty a pep. Narutan, I'm royalty a pep. Nasana passenger, tia pep, tia pep. Nasana passenger, tia pep, tia pep. Tia pep, just a royalty a pep. hospital, to your bed. Red light, hospital, to your bed. Landed on hospital, to your bed, to your bed. Landed on hospital, to your bed, to your bed. The dress today, yes, we so today, yes, we so Till I can sleep, Teeter Pat, cat Little Mouse, Teeter Pat, Teeter Pat. Teeter Pat, oh the moon. Esteu escoltant Ciutat Tanatori. Un programa fet per postadolescents d'entre 25 i 60 vino! Viva el vino! such funny games. And people start acting strange. But don't to be with you. I need you closer and closer. I want to be with you. Not looking over my shoulder. Please say what's on your mind. open, be kinder. Things will work out with time. Communicating is fine. Y molt bé, eh, eh, ara de ser un ratet tindrem una connexió el tio Paco, que està en el Capi Casal, que diu que ara no es podia posar, que estava fent-se un cafè, no Jordi? Això és la professionalitat, per lo que mos paguen. I res, demà en Burxissot hi ha un concert homenatge a, a les víctimes del metro. Notícies, sí. I això, doncs vaig a dir tot, tot el personal que toca, perquè toca To Cristo, ahir a l'Auditori Municipal de la Casa de la Cultura, el 23 d'abril. Doncs toca Aute. I sé qui és el cantautor, Jordi? No! No, vale. Òscar Briz. Obrim... Obrim pas! Llorens, Manolo Tarancón, BHs y PH. Quizá. ¡Al loro! Recámara. Y extranjeras. Indefinits. ¡Cuidado! Pau Blanco. ¿Quién ha dicho esta meme? Uy.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 ¡Viva Honduras! Presentados por Maribel Bravo y Tonino. Yeah! I res, pues, són 10 euros. Si es teniu, pues, demà podeu anar ahir al concert homenatge i tot, el, i tot això. I res, eh, el dissabte per la nit pues, tenim concert ahir en Taronxers, bueno, hi ha manifestació abans per la vespre, en Sant Agustí a les 6, i després per la nit tocaran Eina, la Horchata Sound System tocaran també Oprimits després els guanyadors del concurs Amplifica que encara no sé qui són i los reincipientes d'ahir de, de, ahí de los reincipientes de tota la vida i res, pues ja si no teniu l'entrada pues aneu buscant-se la vida perquè si no allí són 15 euros i res, tenim algú al telèfon no tenim a ningú al telèfon, pues res anem a, anem a ficar una cançoneta així arreu d'un grup brasileiro, uns xavalers que acaben d'ixir ara, que es diuen Sepultura, i una cançó pues, doncs, que no es coneix molt, Blood i Roig.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 Ciutat tanatori. <laughs> Soriano dijo que no, no podrá participar en el programa que está en un cursillo del paro. si no creo ni Bueno, pero, ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Bueno, pero, ¿Pero esto qué es? Y ves, además de Terres del Ebre, ves concretamente a Tortosa, maravillosa ciudad. Seas de origen romano, no, Ferran? Sí, sí. de origen romano o no? Saps? Que jo soc molt educadet, tu ja ho saps. Molt bé, bona tarda, Ferran. Bona tarda, bona tarda. Què tal? Com estem ahí per les Terres de l'Ebre? Doncs mira, jo estic bé, però estic una mica contrariat, eh? Perquè això potser és d'origen romà, però he descobert que se sembla a Nova York ja avui dia. Sí? Perquè sí, sí. Es veu que la sanitat aquí és privada, saps? En Tortosa? En Tortosa, Nova York. Sí, perquè vaig anar, saps? A veure si hem de posar en un metge de capçalera aquest, si es veu que t'has d'empadronar. Jo no sé si això és normal, a mi no m'ho sembla, però potser sí que ho és. I clar, tu encara eres godellano, no? El cas és que aquests cabrons s'han tret de la màniga un rotllo perquè paguis per empadronar-te. Jo no sé si es paga algun lloc més per empadronar-te. Sí, en Vic, no? En Vic segurament també, <laughs> sí, però no sé si en lloc més, tio. Molt bé. I que aquí, si no tens diners, ni tens metge, ni dermatòleg, ni dermatòleg. Perquè tu encara eres godellano, no? T'he dit abans. Jo que sé on soc, sempre ja. que a tot arreu. Ciudadano del mundo. Sí, qué, sí. qué bonito és es això. Encara bo que han respectat les urgències, si això saps. Molt bé. Jo vull salutar des d'aquí a la puta que va parir l'alcalde. <laughs> molt bé, molt bé. Que no crec que m'estigui sentint, però bé. Si Com que no, eh? Que si a això cada vegada va més, eh? Que sàpiga que me'n recordo d'ella, si m'està Molt bé. que tenías una cancioneta para ahí para a no? Sí, tío. Pues, eh... Todo para ti, la explicación. Una cançoneta que recuerdo cada cop que veig el McDonald's que tengo aquí davant de casa. ¿Es un McDonald's davant de casa? Sí. ¿Y te queixes, tío? He hecho ahí una M de puta merda. Ahí. ¿Y de qué te queixes, tío? Aunque de qué me queixo. Y eh, no no me només això, ara m'estan posant també una comisaría de los Mossos. En lo que molaría tener un bar del Pol, eh? A ver. Claro, a ver si obra sucursal. Molt bé. Una aquí. Doncs sí, doncs mira, una cançoneta de El Comando 9 milímetros. Que li la dediquem al Pol, no? I a la compa i companyia. Mm? Li, la dediquem al Pol i companyia. Li eh, dediquem a tothom que tingui paciència per escoltar-la, i al Pol molts records, i al tio Paco també. Molt bé, el tio Paco el tenim a València, que ara parlarem en ell. Sí, ja he sentit. Que... És que li hem trucat i estava fent-se un cafè. Estava fent-se el funcionari per ahí, sí, sí. sí. <laughs> Molt bé. Yes. Ara, una altra cosa, que he sentit que los reincidentes cobran 15 euros. Sí, bueno, si te buscas la vida son 5 euros. ¿Eh? Si te buscas la vida son 5 euros. A ver, 15 euros ahí, ¿cómo si te buscas la vida? Sí, no, es que ya han anticipado per a 5 euros, Después no sé qué, pero que vamos. Cabellonce o algo de eso. No toquen en neneina en y en oprimir. de una crida, yo. bueno, como a me la ha hecho. a tu toma que es coli, eh? Molt Busca Buscar forats entra en tromba, eh? Sí, yo, yo creo que Isacrida, desde aquí este mensaje de situación Natari. <laughs> no paguéis, colaros. Ahí, ahí, eso mate. Muy pues pues Ferran, te estoy trobando molt a faltar. Yo os trobo a faltar molt a tots, també. Mare guau. un de Si es que somos primos hermanos, ¿eh? Sí, sí.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 Pacco, pacco, pacco che mi pacco, pacco, pacco, pacco. Banziere niño, pacco, pacco, banziere niño. Banziere niño. y muy bien. Hoy no el tío Paco no me dit el teléfono de participación. 96 364 2952 Buenas Bona tío tío Pacorro! Bona vesprada! ¿Qué te parece así que han y la teua sintonía i tot? sabeu que sí para Radio Godella és un en rigorós Ridecte, desde la Plaza de Verche. Ahí está. uy 22 de... creo que es de abril, sí. Mil. Sí, abril. Bien. Com tu sap molt bé, això és una convocatòria que ha fet la Plataforma per la Defensa dels Serveis Públics i la Salut eh, eh, aquí a València, al País Valencià, eh, en contra de la llei 1597, del comportament i del procés de privatització que està resseguint d'alguna manera tota mena de sistemes capitalistes eh, i més en concretament al nostre País Valencià també, no? I eh, a, així a la plaça Verge en aquest moment, quan són les set i mitja passades, eh, n'hi ha al voltant ja d'unes 500 persones concentrant-se i també n'hi ha una batuca concreta que va amenitzar la cosa, que és la batuca de Cultrum. La Batuca Cultrum, que és un grup de gent molt maca, dirigida per un xicó així argentino, que ja sabeu que tots anem a fer argentino, però van a treure els nostres molts, afortunadament, van a fer... Eh, s'han solidaritzat de, de sobte... Paco, respira! Ah, per la ràdio? Per la ràdio. Vale, vale. Un, Mira, escolta-la. Un, Che, che, Paco, Sigue, que Sigue. La primera vez que retransmitimos una mascleta en directo, en Ciutat Anatori. Ciutat Anatori. Una ¡Exacto! Exacto, Cultron que se acaba de socializar. Y tú también, eh. Bueno, Paco, ¿y qué mes vos contes? Salve, Paco, te dice ahí entonces el jaleo. Per una sanitat pública i per en contra la privatització i el 1579 i se va veure que diga l'article de la llei 1597. Molt bé, Paco, el Barça què farem? A veure, Au. Y res, el tío Paco ayer dice en Valencia que está en la, en la batuca y res, pues esta semana para la gent del Barça, com tu Jordi, no? Ha sigut una setmana ¡Mal! ¡Que no estamos tan mal, hombre! Al loro, n'hi ha que tindre confiança, n'hi ha que tindre confiança. Y res, anem a ficar una cançó de Ragaflà, de la, les creen la puta PP, que ara va per ahí el, el hermano L, i la cançó Barça-Madrid, enemistar on està el fin, Jordi. ahí La hierba de sus campos vive más que de guays. Y nosotros mientras tanto viendo cómo juegan ni ganan ni cobran. ni demasiada pasión, demasiado. enemistados hasta el fin. es el casi toda la población. No hay otra distracción que estar pendiente del balón. Cuando llega el domingo está el asunto que arde. partido de liga, copa en la tele esa tarde. Demasiado fútbol, dan demasiado fútbol. Ven, no hagan caso a la quiniela porque no hay quien gane. ¿Quién ganará la liga? O el Madrid o el Barça. ¿Quién se llevará el gato al agua? Será un machote, un zaraza. ¿Quién bajará el ¿Quién es el rey del balón? ¿Quién le ganará la Copa al Pasa Son los que los millones ponen. Yo tengo más historia, pero tú pagas mejor. Ya no somos capaces de perder ante el peor. Si las cosas me fallan, culparé al entrenador y ya la calle ya por otro que eso gran expectación. Si el mister es un chollo y también lo he jugado. Pa se es un aburrimiento. Ve pensando, coleguita, en que hay que echar el freno. Y ahora somos europeos, ya somos un montón. Mostrarte jugadores casi de cualquier nación. Requisito esencial es el pagar un pastón. Fica piedra la cantidad el jugador español. Y se la busco a quien mi equipo le falte. Derraman sangre sobre si es penalte Y yo no sé lo peor que puede suceder. Tal vez lo mejor pastón sería el perder. enemistados hasta el fin. ¿Quién es el rey del balompié? ¿Quién le ganará la Copa Solo Son los que los millones ponen. El Betis y el Sevilla me se van a matar y no se matan de milagro el River el Boca. Val, si son del mismo sitio la tenemos Ahí Ay, será porque no caben en la misma ciudad. Bueno, un y pagar menos al fichaje también hace falta. Hay que se acaben los teatros después de la falta. Hay falta se y es por eso que este rollo sobra. ¿Quién ganará la liga? O el Madrid o el Barça. ¿Quién la va a ganar? ¿Quién se llevará el gato al agua? Tendrá una limusina en casa. pare Gramini, eu li sempre pare Gramini, Gramini una parla especial, és veneno, és pura, és mortal. Viva España, viva el rei, viva el i la ley. I ahí tens la farra i posat estada. la marmolina jo estic enganxat. Ciutat Tanatori no es fa responsable del que puguen dir els seus odients i corresponsals. Si té una sopla, tio, que me i vol costar el cotxe. Pim, pam, toma gasitos. Has interrompido la prueba.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 Then I'm not so blue. I bé, molt bona tarda, estem així en Ciutat Anatori, són les, les 19 i 41 i per fi després de, de, quatre, de per almenys 3 mesos i mig, no? 4 mesos. 4 mesos assista a Ciutat Anatori el Xavi fent país. Yeah! El Patxi, me cago en Déu. Que bueno, que tenia que haver vingut la setmana passada ha sido per problemes... Què ha passat ahir en el volcaixe? Com es diu el volcaixe de nom impronunciable? No sé, I hello, Catin. Que és ruletes estrangeres. Sí, sí, bueno, i, i t'han tingut ahir en la Belxica atrapat, no? M'han tingut que pagar a allotjament, bueno, què dius, què dius? Ahir la ciutat de Bruxelles. No, no, encante, encante. Això, ¿sabes? Encante. Nah, igual, sí que ah, estic... sí que, sí que es col·leguilla, tu, eh? Nah, igual, sí, mira que m'has convidat o algo. I res, eh, i bueno, Xavi, que, com has vingut? En energia renovades? He vingut, bueno, claro. Si vas quedar a Sant Jordi, no? Si no anem al coll esta nit, no? Jordi. Anem al coll? Home, ahí, els nostres amigatxos de Radio Activa FM segur que mos conviden a, a uns a, un, a, un, a uns pisplais, no?, que diuen ahir en el teu poble. Pisplais. Pisplais, pisplais. Y ves, pues voy a un debutante, Xavi, tú ya eres un veterano de, así de Radio Godella. intermitente. De Paco Palabras un System, que era nuestro primer programa. Eh, la toreta de Misildo, que tenía que dos programas piloto. Y está ya nueva andadura, así en Radio Godella, que es, eh, ¿cómo se llama? dos Natari, cerdo. ¿Sabes? pero ya por, pero creo que por internet, pero vamos, ve. Y ves, que llevamos aquí una carrera ya a nuestras espaldas impresionante. Tenemos al tío Paco en Valencia y hoy tenemos, a, un debutante que cree que el es ...ella es Feliwet, no? Sí, es Feliwet y es de Manuel. buena tarde Feliwet! Muy buenas, eh, ¿cómo estás tú? Yeah, Feliwet! El anima... Feliguet para que no sepas... ...es el nuestro animador del, del Ciutxat desde mm. tres semanas... que son los que vos escoltes, no, cabrón?... Un éxito de persona, macho. Si el programa no triunfa... ...y ve, con van les negociaciones en Radio Salines de, de Manuel para hacer hacer el programa allí? Pues como els cabres de l'Ajuntament estan en lo de les trobades d'escola en bueno, pues no ha pogut arribar res. No? Manuel de molt mala cobertura, eh? Home, en parlant de cobertura tú que res, tu què penses? Un problema cobertura. Y res, que... què mos contes? Pues res, tío, m'has pillat la que estaba a ordenador, xerrant de la Peña, y no teníamos que contar. Molt bé, el dissabte es que vendré a Valencia a la diada de tots els valencians. A la vegada de València les quatre ja que vols entendràs, no? Home, no, però m'han dit que hi haurà servei de barra durant la manifestació. Com? Que hi haurà servei de begudes, no?, i entrepans durant, durant la manifestació. Sí, sí, hi ha un equip de professionals que s'encarreguen de donar beguda i tal. El col·lectiu pirata ahí de, de la Ribera. Sí, els pirates, els pirates. Molt bé, mira, la setmana passada hi hagué un en d'Alcántara Alexandre San Juan Bernabeu, que diu que es un, un fidel del programa ...y admirador del Chicha, que nos va a mandar una cançó de l'Endacaris Muertos ...Paz de la Ribera. ...tú sabes saps son esos, no? Hay és un èxit, això és un èxit, home. Pues vol, vol que li posem la canción de, de deja alguna discoteca. ¿La presentes tú?... Que ETA deja... Claro que sí. Vale, va, te dejo presentar la Feliweb. Que soy vostè, Radio Jens. Deja alguna discoteca de Lendacaris Muertos. Volve, Felihue, ¡Ya ya ¡Ya si te toquemos un altre dia. No, que Juan vulgui. Molt ¡Tú tu en Radio Salines. Bueno, pues Lendacaris Muertos, ETA deja alguna discoteca. <laughs> haremos una vuelta al Capi Casal y ahí tenemos al tío Pacorro. Paco, Paco, que mi Paco, Paco, Paco, Paco. Paco, Paco, Paco, que mi Paco, Paco, Paco, Paco. ¡Pacorro! Eh, bona, Paco Paco de la de Paco. Paco, que está así el Xavi en país. Eh? está si el Xavi. ¿Está que no la ya, no? Que está si Xavi fent país. Y esa sordera. ¿Qué pasa, diablo? No me entere. Ya, ya usé. Bueno, tú parla, Paco. Venga, esteme en el aire, no? Sí, esteme en el aire. Ah, això el que toca. vamos Eso es, és les, les voy menos quart para aproximar en en la Plaza de la Verde de la Mare de Déu así del País Valencia. Visca la Mare de Déu! Visca! contra la privatización, vamos, la plataforma per, la defensa de la sanitat pública Adelante, Paco. Adelante. Come, come, eh, ¿cuál es la razón por la que habéis venido por aquí en estos momentos desde Aras? Pues la razón es la siguiente, queremos una sanidad pública y es lo que deseamos viva la serranía, hombre. Continúa. En un alcalde desde la serranía para poder donar la llum en la fe. y és la sanidad delantera que tenemos el País valenciano Mole bé, Pacorro, has estado de, de, de mundial. categoría Paco, categoría Ja <laughs> mos, la vegem después Vale, un abrazo Un besito. Parlem tú! ¡Salud, salut anarquia i independència per tots els semana pasada en pues, la canción de, Johnny Levant. esta semana va a ficar una canción para chotos, como el Xavi, el Xavi de nacido en del País Valenciano, Y la canción de Pachoqueta Rock, Valencia Experience.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 Yeah, està plovent. T'ha molat la cançoneta del Puma que está reata esta semana Quina, això del Valencia Club de fútbol? No, la... Mare eh, que es que, és que de poca categoría mundial. Strauss ahí de... Bueno, a veure, Antonio, ¿qué mostres que contar esta semana? Demani hi ha concerts amb Manuel. En Manuel, doncs pues mira, tenim un corresponsal allí que no sap ni, ni el que fan en el seu poble. Ai, qui, el Pitxa? No, ara tenim a Feliuet també, en proves, però me penso que no anem a tornar a tocar-lo mai més. Chico. Bueno, eh, comentamos lo que n'hi ha amb Manuel. Pues demà és que el diumenge fan la trobada a escoles en valenciano i demà fan el concert. I quin concert fan? pues toca el Carles Anguix i el doctor Tropo, que és el que va anar a lo de Godella de cada any i regalava el disco. Ah, sí, sí. I en acabant, Senior i el cor frutal i mi sostenido. Molt bé, i tu no actues? Jo actuo en Montserrat, a l'altra punta de la Ribera. Demà també? Sí. Molt bé. I el, el dissabte que tens actuació on? En Alicante. En Alicante, perquè Alicante és important. Claro, però no tant. Ah. I bé, què, què, què mos comentes? No sé, a banda d'això, la setmana que ve és la quinta intercomarcal cabotista. Això, això ho ha vist. Pues, podies comentar-ho que la setmana que ve crec que el programa ha gravat. Calla, me caguen sos, pues això, la setmana que ve, el dissabte a les 7 de l'Espran Benifairó, la cinquena intercomarcal cabotista. Que la penya, dir-los que, que, que reserven l'entrà que els deixarà més barat, o 5 euros d'això, i que consulten en, en internet. Eh? Perquè si no, què val allí? 10 euros. Pues a mi m'han enviat la informació i no precisament tu, ja te val. Calla, jo no... Te... Ah, bueno, no, sí. <laughs> no, sí, sí, no, vale. <laughs> vale, vale. I bé, eh, entonces la, el disco de les Maedeus com va? Uy, pues està quasi a punt de no eixir. <laughs> bé, bé, o sea que pa, pa 25, pa 25 25 d'abril de 2015 estarà, no? Jo calculo que sí, no sé, a veurem. Escolta, Toni, tu saps com es diu el volcà islandès? Sí, el Hello El gelocatil, no? El gelocatil es diu? Sí. Vale, bé. Porres, Antonio, tens alguna cosa que fer, Xiri? Pues no, així ara de moment no, si encara la setmana que ve quan gravem el programa ja la fitx. Molt bé. Pues res, eh, Antonio, ya, ya, ya parlem la semana que ve. Vale, muy bien. O, o a l'altra. Desde luego avui esteu poc graciosos, eh? però tú que volies, que està y estoy estic el arco iris, mira. Sí, eh. no, en valenciano no es el arte de Sant Martí perquè són molt beatos. Ah, si no el cuides digo arco iris. <laughs> arco iris y bocaillo. Que... Molt ya ya parlem, Antonio, que, que ve el retorno de los 80. Dale, Pablo, Dios, Dios. Dale, adeu. Adeu, adeu. I res, moltes gràcies al señor Rulo que ha te emitint durante el programa para a tota la galaxia. el Mira tío, si és bona persona. El tio Paco i els nostres corresponsals, el senyor Jordi Coll, els comandaments tècnics, eh, el senyor Xavi Xavi, País. Xavi, tornaràs un altre dia o què? Tornarà un dia. Home, gràcies, m'agrada, perquè ara d'ací al final de curs que tens que fer. tocar el tirori. Molt bé, i vos parla el tio Pau, i res, ja mos vegem la setmana que ve, que mos anem al Villarrau, no, Xavi, tu també? De quan és? El dissabte, la setmana que ve. Parlem, no? De ciutat que estarà ahí en el, en el Y En el meollo. Liant-la. I la setmana que veo audients i audientes, salut i ones lliures. Tardi. Y aquí me quiero casar.